Dos trabalhadores? Øh, der, hvor det kun er dem, der arbejder i gruppen, der må være til stede, og det er lukket for publikum. Para que o paciente de obsessão não fique com sentimento de culpa, sabendo de tudo que fez de errado, porque o espírito conta o que ele sofreu na vida anterior. Øh, for at den person, der lider af obsession, ikke skal føle sig skyldig, fordi der vil jo komme ting frem øh, af den ånd, der fortæller alt det er dårlige, Acontece a desobsessão, porque vêm os espíritos amigos, parentes daquele espírito sofredor, daquele espírito mal, e vem recebê-lo. Muitas vezes vêm as mães de encarnações anteriores socorrer os filhinhos. Så uh, der bliver den her ånd hjulpet, og mange gange kommer familiemedlemmer og hjælper den. Não é o doutrinador que doutrina o espírito, são as mães, os filhinhos, os mestres que vêm convidar aquele espírito sofredor para um mundo melhor, para um lugar melhor. Så det er ikke øh, dirigenten af, af det møde, som endelig er med til at, at gøre arbejdet over for den her ånd, men de åndelige væsener omkring, der hjælper den her ånd. E espíritos que estavam há décadas, às vezes séculos longe da sua família, a reencontra naquele momento. É um momento muito emocionante para nós. Og sådan ser vi, at ånder, der måske har tilbragt øh, over 100 væk øh, fra familiemedlemmer og alene, nu er i stand til at møde dem igen. Så det er meget smukt. Normalmente os espíritos choram através dos médiums. Og de græder mange gange via øh, medierne. E as mãezinhas vêm socorrê-los. Fordi deres mødre kommer og hjælper dem. É uma coisa muito bonita a sessão de desobsessão. Det er meget smukt den, denne form for møde. Então nós podemos ter também a depressão provocada por espíritos obsessores. Så vi, øh, vi kan også lide af depression, som er øh, forårsaget af åndelige venner. No meu caso, eu tinha o meu problema de depressão agravado por um problema de obsessão espiritual. Uh, I mit tilfælde var min depression blev forværret på grund af en obsession af en åndelig påvirkning. Eu tinha depressão desde pequeno, não sabia porque era muito leve. Só percebi aos 22 anos de idade. Øh, jeg havde depression siden jeg var meget lille, selv, selvom jeg ikke vidste det. Og jeg fandt først ud af det senere. Achava que era minha personalidade. Eu era muito tímido, muito calado. Minha mãe me levou ao médico para saber se eu era mudo, porque eu quase não falava. <laughs> Ja, jeg, jeg, jeg havde en meget indadvendt personlighed. Jeg var meget stille. Acho que eu estou tirando um atraso agora, né? Só <laughs> nu, nu kan jeg hævne mig ved at tale en hel masse. Mas aos 22 anos de idade tive uma crise muito grande de mania e de depressão. Eu, eu sou um paciente depressivo bipolar. Eh, så da jeg var 22 år gammel, øh, øh, fik jeg en, en, et anfald, meget, meget stort anfald af bipolarisk øh, depression. Bipolar depression. E aí busquei ajuda psiquiátrica. Og så øh, fik jeg tilbudt hjælp, psykiatrisk hjælp. Tomava os remédios, melhorei um pouco, mas não fiquei curado jeg innså medicina, é eu, é fiquei de bame, né? é Mudava de remédios muitas vezes e ainda assim e não conseguia dormir, tinha muita insônia. Né? E quando me tornei espírita, eh, depois de três anos de somente ler os livros, efter at øh, kun have læst bøgerne i tre år. Vendo a importância, a necessidade de ajudar a casa espírita a fazer algum trabalho social, fazer a caridade. Da jeg indså nødvendigheden af at hjælpe uh, det spiritistiske center og at være til gavn for andre. Fui procurar a Federação Espírita do Estado do Ceará. Så tog jeg kontakt til uh, et spiritistisk center. Como eu não sabia fazer nada, fui trabalhar como assessor jurídico Og der jeg er ikke kunne andet, så begyndte jeg at arbejde i, den, i deres juridiske sektor. E um dia o presidente vendo-me trabalhando lá, ele me perguntou: Nazareno, está tudo bem com você? Og en dag øh, blev jeg spurgt, om jeg havde det godt. E eu disse: Seu Monteiro, está, mas eu lhe confesso que eu tenho depressão, eu tomo medicamento psiquiátrico. Øh, og så svarede jeg, ja, jeg havde det godt, men altså, jeg måtte indrømme over for ham, der spurgte mig, at jeg tog medicin. E tem três a quatro dias do mês que eu não consigo levantar da cama. Fico a vida fica em preto e branco, eu não consigo levantar da cama. Og jeg fortalte ham, jeg havde 3-4 dage om måneden, hvor jeg ikke kunne rejse mig op, hvor livet var sort og hvidt for mig. Não sinto vontade de sair, de, de, de namorar, de comer, de nada, só quero ficar no escuro deitado. Jeg havde slet ikke lyst til noget som helst, hverken se min kæreste eller spise eller andet, og jeg ville bare ligge i mørket. Ele me disse, você já fez UTE? Og så spurgte han mig, har